kiekvienas vakaras liks vežęs, padėsi sam chaotiškas mintis, viskaudžiai tuščias mano laiškas, įblankusi šešėliais praeitis, palinkęs veidą dėl žvakės šviesą, bandau ant spoto perskaityti akis, sustingus su akimu, nebylė tiesa, ir lūk, likęs nuoširdus šupsnys. Atleisk, jei liūdės akimirks nuškarės. Atleisk, pas mane buvo per daug. Tu pasakyk, ar aš ilgai tylėsiu. Tu pasakyk, ar aš išėsiu lauk. Tu žinai, kad ši žiema praėjo man taip sunkiai. Apie tai tau net nereikėtų pasakoti. Tu žinai, kaip ir vasaros slinko nuobodžiai tavęs nebuvo šalia, tavo lūpų ir akių, tavo kvailų ir vaikiškų žodelių, man dažnai pritrūkdavo. Keliau naktim, nieko nebūdavo šalia, svajodavo apie tave ir skindavo baltas rožės, svetimų darželį. Kas tai patekė mano širdyje? Norėčiau to daug papasakoti muzika apie tai girdės ir žmogų. Ta norėčiau pasakyti tai visam pasauliu. Pasakysiu, kaip ir tam, atleiskit už visą.